Numéro 3. L'année dernière, ma famille et moi, nous avons voyagé en Europe pendant trois semaines. Nous avons visité plusieurs châteaux, cathédrales et musées.